yabikirije kuri uyu w'imana mu kiganiro makuru mu gihe asigura ko imvura ikwiye nayo muri bucana yandi ngaburo umuhinga ajya gusigura akamaro k'urutomati tomate ni ryo ryano makuru ni mu alphonse ku bw'imana n'imbwa bw'ibyuma sangwe ikatse bo ku mutumba murambi ni muri zone burukiro komine n'intara ya rumonge bari mu gasho k'igipolisi mu rumonge kuva kuri wa gatandatu bagirizwa ko bari ku isonga mu mishamirano yadutse muri iryo shengero mu gatondo ko kuri wa gatandatu baterana amabuye imishamirano y'abapfuburongozi havuye hakomerekamwo abantu bane nk'uko mu no mu gipolisi mu rumonge babishikiriza bakaba baciye bashikanwa kwa muganga ari biruruma ariko muri kino gihe bamwe bakavuga ko boba bakibaza ko boba bahawe ishano ariko gushika ubungo amagara yabo yifashe neza bisani wa komine ya kirundo habimana viateur hasaba abanyagihugu arongoye kuba maso kuko ngo inkozi z'ikibi zidasindiriye amakuru twabateguriye rabandanya n'amashikiranganje yo kuri uyu wa kane yaremeje integuro y'itegeko rigenga ibijyanye no gutomoza mu Burundi Prosper Ntagwamiye munyamabanga mukuru wa leta avuga ko muri gihe hari amashirahamwe menshi ariko arasaba gukorera muri ico gisata ariko akibutsa ko ibikorwa bimwe bimwe inka y'akakamari bitare kuwe tumukurikire ishyirahamwe rijejwe inkino zo kurushanya imigisha loteri nasiyonari du burundi ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri urukino rwo gutombora no guhanagura udutike nirwo rwari ruhari rwonyene ni muri uwo mwaka nyene haciye haza irindi shyirahamwe ritunganya inkino zo gutomboza amahera biciye mu mashini rigiranira amasezerano na rona ko ariryo ryonyene rizokorera muri ico yo gutomboza amategeko agenga ishyirahamwe rijejwe inkino zo kurushanya imigisha roteri nasiyonari mu burundi n'amasezerano ari hagati yaryo n'iryo shyirahamwe rikorera mu gisata cy'amamashini ntatorera inyinshi ibibazo biri mu gisata cy'inkino zo gutomboza aha twavuga nko gukurikirana ingene imikino itunga zitunganywa gutorera inyishu amatata avutse ibihano amategeko agenga izo nkino n'ibindi iyi nteguro ije gutorera inyishu ivyo bibazo inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yasanze hari imikino isa n'ivyo gutomboza imwe imwe ibujijwe mu Burundi aha twovuga nka kamari mu gushinga ishirahamwe rona intumbero ya leta y'u Burundi kwari ukwegeranya amahera kugira ngo akore mu bikorwa vy'iterambere imbere yo gushiraho iribwirizwa birakenewe rero ko haherekanwa neza icyo leta ishaka gushika ko ni muri iyo ntumbero inama shikiranganje yaciye isaba ko hotegurwa umugambi werekana ivyerekeye ihangiro rya leta mu bijyanye n'inkino zo gutomboza ukerekana n'ingene ko isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'umwe amakuru twateguriye tuyabandanije mu gisata c'indero intara ya bujumbura irafise ubukene bw'amashuri y'imyuga abayoboye ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda babandaniriza ayahari nayo akaba atagira ibikoresho ibyo bikaba byashyikirijwe na buramatari w'iyo ntara mu gihe hahimbaza umunsi mpuzamakungu wari umwigeme Desire Nsengiyumva agasaba ababishoboye kuraba uko bufasha muri icyo gisata cy'indero tumukurikire amajwi akaba na mugenzi wacu afite kavagushi mu ya bujumbura agateka k'umwigeme cyo kimwe n'akazoza kiwe ari bimwe mu myitwariko dusanzwe dufise ari nacyo gituma twahagurukiye icyarimwe kugira ngo tubiharanire ivyo bikagaragarira mu bitigiri by'abigeme bari mu mashure byabandanije byiyongera dufatikanije n'abasanzwe badufasha harakozwe amahimiriza kugira ngo umwigeme yubahuke guserura ico cyose kimubakiye mu kwishira no mu kwizana canke mu iterambere ryiwe kandi yongere avavanwe n'ingeso yo kwikumira no kwisuzugura naho mu ntara ya bujumbura turongoye hari ukwijukira amashure intambamyizo ntizibuze kubera ko kubarangije barangije amashure bananiwe na cya kibazo c'amashure yo mu icyenda badaheza ngo baronke amashure y'imyuga yo aya hari nayo akaba atagira ibikoresho tukabasaba ngo mukizirikane mu ntumbero yo gutsimbataza agateka k'umwigeme w'umunyabujumbura ngo duharanire kazoza keza k'umwigeme w'umurundikazi mu bijyanye n'amagara y'abantu ni mu ntara y'akayanza bavuze imiti kama muri iyo ntara basabwa gukora bisunze amategeko agenga igisata cy'amagara y'abantu hamwe no gukorera mu bibanza bizwi n'abajejwe intwaro hamwe n'abagengwa n'igisata cy'amagara y'abantu muri iyo ntara bivugwa n'umuhuzabikorwa jejwe iterambere ry'amagara y'abantu mu ntara y'akayanza ku bwa silivesitire minani ngo byo kinga matati mu kibano uwo nawe agatanga akararo ko nko mu ntara ya Kayanza amwe muri ayo mashyirahamwe yazwi ko akora yisunze amategeko agera gushika uyu munsi kuri atandatu ngo nubwo hariho n'abandi bavuzi b'imiti kama bagikorera mu mihana yabo abo nabo ngo bagafatwa nk'abapfumu kuko bakora batisunze amategeko Silvestre Minani ashikiriza ko nubwo abavuzi b'imiti kama bituma ngo hari bafasha mu kuvura indwara zimwe zimwe basabwa kandi gukorera hamwe mu hamwe gukora bisunze amategeko ndetse no gukorera mu bibanza bizwi kugira ngo birinde ingorane zicanke ziriya bashikira mu kibano mu gihe bakiriye umugwayi arembye akabapfirako claude ngabo nziza rongo abavuzi b'imiti kama mu ntara ya kanza nawe nyene nahakana ko hakiriho abavuzi kama bakora batisunze amategeko kubw’ibyo agasaba abajejwe intwaro kubafasha kubagwanya ngo kuko abenshi muri bene abo ari bo batuma icyo gisata cyo kuvuza imiti kama kidahurumbirwa na benshi warongoye abavuzi b'imiti kama mu ntara ya Kayanza amenyesha kandi ko ubukene bwa bimwe mu biterwa canke ibiti bikorwamwo imiti vyahonye bivanye n'uko amashamba yagiye arahona mu Burundi ari imwe mu ntambamisho gisata c'ubuvuzi kama mu ntara ya Kayanza gifise. Jean Claude Ngabonziza ashikiriza ko myinshi mu miti bakoresha barinda kuja kuyihiga mu gihugu ca Tanzania. Mu gisata c'ubuvuzi kama mu ntara ya Kayanza basaba gushigikirwa mu kugwiza bene ivyo biterwa no mu Burundi. Mu ntara y'ubuvuzi ya Kayanza basaba abavuzi b'imiti kama kwitwararikana nta ryo gukora bisunze amategeko, gukurikiza isuku ry'aho bakorera n'ivyo bakoresha ngo ivyo navyo ku neza y'amagara y'ababitura. Mu Kayanza Patrick Nsengiyumva yumva ku bwa arakoze mugenzi wacu patrick nsengiyumva ariko ubu naho tugaruke ku nkuru ivuga mu ntara ya rumunge ivuga abantu munani bayoboka ishengero ry'abadivantisi yo munsi w'indwi bo murambi muri zone buruhukiro ya komine ntara ya Rumonge bari mu gasho gipolisi muri Rumonge kuva kuri uyu wa gatandatu aho bagirizwa kuba bari kwisonga g'imishamirano yadutse muri iryo shengero mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu aho havuye muri iyo mishamirano hakomereka abantu bane Jean Pierre Misago abo ari munani bafashwe mu nyuma y'aho uburongozi bwemewe mu ishengero ry'abadivantisite b'umunsi w'indwi basengera ku mutumba mu murambi batabarije umukuru wa zone buruhukiro ko hadutse imishyamirano baterana amabuye nk'uko jean nkurira agenda arongoye zone burukira bivuga aho gusenga bazindutse baterana amabuye aho hari n'abantu bane bashoboye gukomereka rero twe tumaze kumva ku kajagari kwatabajwe n'abajejwe ku rusengero bemewe n'amategeko bafashe abashika munani mu bateye ako kajagari hanyuma rero bo nibo bashoboye gushikirizwa inyamirampaka ariko imbere yaho hari hamaze igihe hari icuka kibi muri iryo shengero hagati y'abapfu burongozi umukuru wa zone buruhukiro agatera akamo abafise ibibazo kwi yitura ababatunganiriza aho kuvisha amaraso duhanura abantu ko eh, bokurikiza ukwemera kwabo nimba bemera imana imana ivuga urukundo imana ivuga gushyira hamwe hanyuma kandi kugira neza baravuga yuko urukundo rwari rukwiye guhera mu mu nzu y'imana rumva birarenze ariko icyo dusaba ni uko abantu kumvikana aricyo badahurije ko naho kuko eh, naho masengero ibibazo ntibibura bo kwitura inzego abantu bakemera uburongozi nk'uko intwaro ziba zamaze guca bakamenya kuko yitura inzego aho kwirirwa barabishanya amaraso mu gipolisi mu rumonge baremeza ifatwa ry'abo bantu uko ari munani ngo bakogwe kw'amatohoza jean Pierre misago mu rumonge radiyo y'isanganiro arakodeye mugenzi wacu jean Pierre misago mu bijyanye n'uburimyi ikigo kijejwe gutegekanya ibihe by'ikirere igihe gisaba abarimyi gusohora isuka bakarima gatasi Augustin Ngenzirabona harongo ico kigo yabishikirije kuri wibana mu ntara ya Gitega mu kigano habamenyesha amakuru asigura ko muri kino gihe imvura ikwiye tumukurikire bakunze mu gukoresha amakuru ashikirijwe n'ibigo cyayije mu gutunganya imirimo yanyu ya minsi yose nk'uko twari twabishikirije mu minsi iheze igihe twari ko turashikiriza ikiganiro kijyanye n'ingene igihe cy'agatasi kizoba kimeze twari twamenyesheje yuko hagati y'itariki icumi n'itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gitugutu imvura izoba yatasuye mu gihugu cyose umugabo siko byavuye bigenda harabayeho iminsi mikeyi twabonye yarenze ko ariko Eh, muri ino minsi turabona yuko imvura yatasuye dukoranye n'abahinga bajejwe igendereza ry'ikirere twabonye ko imvura yatanguye kuza kandi izogwa ku rugero rukwiye ari nacyo gituma duteye akamo abahinga bajejwe cyane cyane uburimwe n'ubworozi ko bufatira kuri iyi nkuru kugira ngo bagire icyo bashikirije abenegihugu twebwe tura eh, turabona nuko bwa muntu mu byuma dukoresha n'ubuhinga dukoresha yuko imvura ije kandi itagisubira inyuma uraca bugacana ayandi mu ngaburo urutomate gorosha ibinure mu mubiri bigatuma imiti inonoka jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo hasigura ko urwo ruboga ruvura rukongera rugakinga indwara za kanseri zifatira mu bihimba bicamwo imfungurwa kuva ku munwa gushika mu rura rusorora imyanda urutomate kenshi uwo mushakashatsi avuga ko urutomate runafasha korosha ibinure ibituma imitsi inonoka no ku bantu bafise indwara ya gute irangwa no kugira ama aside irike y'umurengera abo nabo nyene barakwiye gukoresha cane itomati kubera yuko ivyo biterwa nuko icyo bita hekeratinine zabaye nyinshi cane canke se icyo bita intoxication chronique biturutse gufungura cane inyama gukoresha amata y'inka n'ibindi bifungo bitandukanye amagi vyotuma amaside yiyongera akaba umurengera hari ico bita depression immunitaire kuvuga kugabanuka kwaso barwanira umubiri iyo kenshi ukoresheje utomate ko rutunze ico bita ama antioxidant urugero rudasanzwe hama kandi itomate yofungurwa cane cyane n'abantu bafite ikibazo cy'imitsi imitsi yacu rudasanzwe na cyane cyane amakansere yo muri apareye digestive igihimba cy'ihokero jean paul wineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo abona ko umuntu uwo ari we wese akwiye kuba amafunguro imfungurwa zirimo itomate kugira akingire amagara magara yiwe Amahandi wayo n'umutumire wawe murakenewe karacu tuzira no makuru ariko mukanya mukurikira makuru yanitwe n'ibinyamakuru ukwiga amasaha umunani ku munsi ku banyeshuri byaba bifise akunguko Ico ni kibazo abanditsi bo mu kinyamakuru c'abigisha La Voix de l'enseignant bibaza. Ico kinyamakuru cibutsa ko kuva aho hahindukiye inyigisho bagashiraho igice c'ishure shingiro ubushikiranganje ubijejwe bwaciye bwongera kisaha igira umunani ku rutonde rw'ivyigwa vyo ku munsi ku munsi. Ikinyamakuru La Voix de l'enseignant kivuga ko guhera ico gihe rero abanyeshuri bo mashure shingiro biga kuva isaha imwe n'iminota 30 yo mu gitondo gushika isaha indwi n'iminota 45. ku kinyamakuru abanyeshuri cyo kimwe n'abigisha bavuga yuko baruhira ubusa umwigisha ati isaha ya nyuma ariyo y'umunani ntaci imaze ngo kuko abenshi muri bagenzi we baguma mu ishuri kubera kubahiriza itegeko nayo abandi bagaha abanyeshuri ibyo bimura muri iyo saha kugira bazobisigure bukeye ikinyamakuru c'abigisha la voix de l'enseignant gifatiye ku vy'umuyobozi w’ishuri rimwe yashikirije cemeza ko ivyigwa vy'inyuma y'isaha zitandatu ataco bimarira abanyeshuri ahubwo iyo saha ya nyuma ngo yopfuma iharigwa ibijanye n'imico kama nko kuririmba gutamba ibyese no gukurikira inyigisho zijyanye n'ibyo gukunda igihugu ibijyanye n'amatongo yo muri kizingwe bihara bigiye kurangira kandi neza nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru iwacu icyo kinyamakuru cyandika ko kuva itariki cumi na zitanu kigarama uno mwaka turimo leta itegekanya kuzoba yahejeje guha beneyo amaparisera ari muri karitsiye kizingwe bihara muri komine muha mu mpanuko bw'igisagara cya bujumbura nk'uko icyo kinyamakuru kibandanya kibisigura umushyikiranganje ajejwe iby'inyubako n'uburaro yabibwiye bene ayo matongo muri iyo karitsiye nshyashya mu nama yabagirishije ku itariki icyenda ku kwezi nyine umushikiranganji yabikoranye n'abajejwe intwaro hamwe n'abagize ishyirahamwe ry'abafise amatongo muri kizingwe bihara ubu rero amabarabara akaba yaramaze gucibwa amaparasera aragaburwa ku buryo ubufise iparasera wese aho hantu abona neza iwe aho aherereye ikinyamakuru iwacu cyandika kandi ko yibukije ko kizira kugurisha kuko n'ubuzobigira mu kinyegero niyo bizoherera kuko uzoba yaguze ntazokwigera aronka urupapuro ndangatongo ariko bita titre de propriété mu rurimi rw'igifaransa mu kinyamakuru iwacu bongera ko kumushikiranganje ajeje iby'uburaro n'inyubako yamenyesheje ko ibikorwa byo gutunganya iyo quartier nshasha byatwaye amafaranga angana n'imiliyari 16 mu mahera y'amarundi amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru ikinyamakuru Burundi Eko naco cibaza ryari ibikorwa byo gucukura ubutare bizosubira aha gica cibutsa ko haciye amezi atatu leta y'u Burundi ifashe ingingo yo guhagarika byifata kibanza ibikorwa n'amashirahamwe atandukanye kugira hasubirwemo amasezerano ayo mashirahamwe afitaniye na leta gutyo leta yunguke biboneka na rijya ariyo nyene agataka kuri ivyo ikinyamakuru Burundi Eko cibutsa ko hariho umugwi w'abava mu bushikiranganje butandukanye uri kurakora ico gikorwa ku bw'ico kinyamakuru citaho ivy'ubutunzi n'imibano Burundi bwari bukwiye gusubira vuba gucukura ubutare bugashogwa mu makungu muri iki gihe ibiciro byabwo biriko biraduga ku masoko mpuzamakungu na cane cane ko ariko haraboneka agahengwe mu bijanye no kuyugarana kw'ibihugu kubera ikiza corona gutyo ikigega cy'igihugu kikabona kubomboka kuko kigeze hatemba bagenzi bacu b'ikinyamakuru Burundi Eko batanga akarorero ko kino gihe idorare rimwe rivunjwa amafaranga y'amarundi ibihumbi bitatu n'amajana atanu na mirongo irindwi mu gihe ifaranga rimwe ry'abanyaburaya rivunjwa amarundi ibihumbi bine na mirongo irindwi ubwo bukene bw'amafaranga mvamakungu bugatuma n'urudandazwa rusubira inyuma cyane igisata cyo mu cy'ibitoke cy'urunani ruvuza imiti kama y'ikirundi rugiye gukora nk'igisata cy'ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara Ibyo ni ibyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru ABP nk'uko byavuzwe n'urongo icyo gisata mu ntara ya Cibitoke mu nama iheruka kubahuza n'abo bazokorana abo nabo ni nk'abaserukira intwaro ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashirahamwe y'abavuza imiti y'ikirundi hamwe n'ishirahamwe ryitaho agateka k'abagwayi mu Burundi nk'uko bibandanya byandikwa na ABP amamangazini y'aho bagurira mwe n'iyo miti ariho mu kibitoki ari naco gituma uburongo ico gisata mu ntara ya cibitoki agabisha abazohirahira bakazimba babitura kuko bagiye gushiraho ibiciro bimwe kuri bose ico kinyamakuru gisozera kivuga ko uwuserukira abavuza imiti y'ikirundi yasavye ko hariho bagenzi we bakeneye inyigisho kugira ngo bose bamenye ivyerekeye ubuvuzi bwa kizungu busanzwe buhari gutyo bazoshobore gukorana no kumvikana neza hagati y'ubuvuzi kama n'ubuvuzi bwa kizungu mu kurangiza aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru itororokanirizo ry'amakuru nete press ryandika ko umubirigi yanonoseye ibyakahise n'imibano y'abantu yitwa rudodo white abaye wa kabiri yagirije igihugu ciwe yuko cagize uruhara rudasanzwe mu igandagurwa ry'uwaharaniye inta yo kwikukira ku Burundi wa Rudoviko rwa gasore mu gitabo yise mu gifaransa aho nawe nyene yerekanye uruhara rw'ububirigi muri ico caha ico gitabo kikaba casohowe na Iwacu mu gusozera Net Press yibutsa ko uwo mwaka nyene w'ibihumbi na cumi na kabiri uburundi bwari bwasabye ububirigi kwemanga icese uruhara bagize mu igandagurwa rya rwagasore mugabo ko gushika n'ubu batanyisha iraboneka nino ngaha rero amakuru yanditswe n'ibinyamakuru aciye arangirira mwayashikirijwe na Vestine Butoyi afadikanije na Leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru